معاوية رضي الله عنه يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي أي قال مقال المؤذن عباد الله أفادنا هذا الخبر العظيم أهمية وصية الناس وحثهم من خلال منبر الجمعة العناية بالأذان العناية بالأذان سماعا وإنصاتا قولا بمثل ما يقول المؤذن مع العناية بالسنن المباركة المتعلقة بالأذان لما يترتب على ذلك أيها المؤمنون من بركات عظيمة وخيرات عميمة وفوائد جمة أيها المسلمون الأذان شعار الإسلام وعلامة الإيمان ومتردة للشيطان وطمأنينة النفوس وسكونها وبالمحافظة على السنن المرتبطة بالأذان أيها المسلمون أجور عظيمة وثواب جزيلة وثواب جزيل من غفران الذنوب من غفران ذنوب وحلول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والجنة جهود قليلة وأجور غزيرة والتوفيق بيد الله المولى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا ينبغي لا ينبغي لأحد أن يدع إجابة النداء عباد الله وهذه السنن المباركة ومن تهاون في هذه السنن المباركة أو نذكر هذا الموضوع لأن بعض الناس إن لم يكن الكثير من الناس قد تهاونوا قد تهاونوا في سماع الأذان وقول ما يقول المؤذن والمحافظة على سنن الأذان هذه السنن المباركة قد تهاون الكثير من الناس حتى منا حتى من طلبة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله فترتب على ذلك ضعفا في العناية بالصلاة تبكيرا وخشوعا في الصلاة أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن السنن المتعلقة بالأذان خمس سنن عظيمة الأولى بارك الله فيكم أن تنصت للأذان وأن تسمع الأذان وتقول مثل ما يقول المؤذن فالسنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن عن عمرو أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول رواه مسلم وروى مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال وأشهد أن محمدا أو أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة دخل الجنة فمن حافظ على هذه السنن دخل الجنة الثانية أيها المسلمون أن تقول بعد سماعك الأذان أو المؤذن في الشهادتين وأنا أشهد في الشهادتين نعم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والدليل ما روى مسلم رحمه الله من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده رسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه الثالثة أيها المسلمون أن تصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان روى مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا لا ثم سلوا الله للوسيلة فإن منزلة في الجنة لن تنبغي لا تنبغي لأحد أو إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة الرابعة أيها المسلمون سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة منزلة في الجنة منزلة عالية في الجنة وهذا الدعاء يكون بالصيغة الذي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة الخامسة من السنن المتعلقة بالأذان أن تدعو الله بعد ذلك أن تدعو الله بعد ذلك كله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة لما روى أبو داود رحمه الله لما روى أبو داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما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 wa ta'ala aime et agrée c'est une invitation à l'accomplissement de la prière. C'est une invitation à se tenir debout devant Allah, le maître des mondes, incliné, prosterné, humilié devant notre Maître et Créateur, la seule divinité qui mérite d'être adorée, Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous rapporte que Sahl ibn Hunayf a dit, j'ai entendu Muawiyah, ibn Abi Sufyan radiallahu an, alors qu'il était assis sur le minbar, il y a eu l'adhan, le muazzin a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muawiya a répété Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Muawiya a dit Ana a dit et moi également, c'est-à-dire moi également, j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Puis le Muaddin a dit j'atteste qu'il n'y a et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Et Muawiya a dit moi également. Lorsque le Muaddin a fini l'adhan, l'appel à la prière, Muawiya a dit oh, vous les gens, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cette même place alors qu'il y avait l'adhan, c'est-à-dire sur le minbar, sur le minbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait l'adhan, et il nous a dit, et il nous a dit ce que vous m'avez entendu dire. Il disait ce que vous m'avez entendu dire, c'est-à-dire qu'il écoutait le muazzin, et il répétait les dires du Advin. On tire de ce noble hadith l'importance de s'enjoindre mutuellement la considération du adhan, la considération du adhan là lorsque le prêcheur est sur le minbar fait partie de la sunnah. le fait d'inviter les gens à considérer le l'adhan à accorder la plus grande importance à l'adhan, à écouter l'adhan avec attention, à méditer sur les termes du adhan et les comprendre, et à répéter ce que prononce celui qui appelle à la prière. Et celui qui préserve ses sunnans et cette tradition prophétique recevra de grands bienfaits, de grandes bénédictions de la part de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le adhan est un grand emblème de l'islam c'est le signe de la foi. C'est une chose qui éloigne le diable. C'est une chose qui amène la sérénité et l'apaisement du cœur. Celui qui préserve les sunan, les traditions prophétiques liées au adhan, recevra ses grands bienfaits, recevra d'immenses et d'indénombrables récompenses le pardon des péchés, l'intercession du prophète l'entrée au paradis et d'autres choses encore. Un faible effort. Tu écoutes l'adhan, un faible effort, tu écoutes l'adhan, tu te concentres et tu répètes ce que dit le muaddin. Puis tu apprends ces traditions prophétiques et te voici comblé de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit il ne convient pas aux serviteurs de ne pas répondre à l'adhan, de ne pas répondre à l'appel à la prière. On ne doit pas être distrait. On ne doit pas être distrait, nous les croyants, de l'appel à la prière. Et d'un de nous dit, j'ai rencontré des gens lorsqu'il y avait l'appel à la prière, ils se comportaient comme devant le Coran, c'est-à-dire qu'ils écoutaient avec attention et ils répétaient les dires du muaddin. Et malheureusement, nous vivons à une époque où certains parmi nous sont distraits de l'importance du adhan, de son écoute, de sa répétition et de ses traditions prophétiques, même ceux qui parmi nous recherchent la science, même ceux qui parmi nous ont un minimum de connaissances, et cela a pour conséquence une faiblesse dans la considération de la prière, une faiblesse dans le fait de venir tôt à la mosquée et d'être concentré durant la prière. Sachez mes chers frères que les traditions prophétiques relatives à l'appel à la prière sont au nombre de cinq. Sont au nombre de cinq. La première, c'est le fait de répéter ce que dit le mu'addin. Tu écoutes avec attention. Tu te concentres, tu observes déjà le silence. Tu écoutes avec attention et tu appliques cette sunna. Tu répètes ce que dit le mu'addin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière, dites la même chose. Lorsque vous entendez celui qui appelle à la prière, dites la même chose. Un autre hadith, également dans le recueil de l'imam muslim. Lorsque le muazzin dit Allahu Akbar, Akbar, et que l'un d'entre vous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, puis il dit j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que vous dites la même chose. Puis il dit j'atteste que Mohammed est le message d'Allah, puis vous dites la même chose. Puis il dit Hayya ala salah, accourez à la prière, vous dites nul. Il n'y a nulle force ni capacité pour passer d'un état à un autre si ce n'est pas Allah. Puis il dit Hayya al-falah, accourez au succès, vous dites la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, personne n'a la capacité de passer d'un état à un autre, si ce n'est avec la permission d'Allah. Puis il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, vous dites la même chose. Puis il dit la ilaha illallah, vous dites la même chose. Ainsi, celui qui répète les paroles du mu'adhin, le prophète salam dit, s'il répète tout cela de son cœur, alors il entrera au paradis. Allahu Akbar. Un faible effort. Et le prophète salam te garantit l'entrée au paradis. Deuxièmement, lorsque le Muaddin dira « Ash-shahadatayn » Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Toi, dis, wa ana et moi également, Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement dit d'être adoré si ce Allah. Wahdahu la sharika la. Seul, sans associé. Wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ravitu billahi rabban j'ai agréé Allah comme Seigneur. Wa dinan, l'islam comme religion. Wa bi Muhammadin rasula, et Muhammad en messager. Celui qui se comporte ainsi aura atteint la sunna du prophète alayhi Car Saad ibn Abi Waqas nous dit, celui, le prophète a dit, celui qui lorsqu'il entend le mu'adhin, après avoir dit الشهادتين دي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه Celui qui dit ce que vous venez d'entendre, après avoir entendu Shahadatayn, c'est-à-dire en plein milieu du Adhan, se verra pardonner ses péchés passés. Se verra pardonner ses péchés passés. L'entrée au paradis, le pardon pour les péchés. Troisièmement, après l'adhan, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'imam muslim nous rapporte que Abdullah ibn Amr a dit, lorsque le message, le message d'Allah nous a dit, lorsque vous entendez l'adhan, répétez ce qu'il dit, puis priez sur moi. C'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad, ou toute autre formulation. Car celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui dix fois puis demandez pour moi Allah el-Wasila. Et c'est une place au paradis qui ne sied qu'à une seule personne parmi les serviteurs d'Allah, et j'espère être celui-ci. Et celui qui demande pour moi el-Wasila, c'est-à-dire à Allah, lui reviendra de droit mon intercession. C'est-à-dire Allah me permettra d'intercéder en sa faveur. Quatrièmement, demande à Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam el wasila Et tu as entendu dans le hadith précédent que el wasila c'est une place élevée au paradis. Comment est-ce que tu vas demander le wasila Le prophète Salam nous a enseigné la formulation. Et il nous a dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière, dites Allahumma rabba hadi da'wati tamma, salati al-qa'ima, ati muhammadan il-wasilata wal-fadila, wab'athu maqaman mahmoudan wa atta » Celui qui dit cela obtiendra l'intercession du prophète alayhi salatu Salam. Et pour finir, cinquièmement, parmi les sunan, les traditions rattachées au adhan, le fait d'invoquer Allah après l'adhan. Tu fais dua. Tu fais dua pour toi et qui tu voudras, pour tes parents, pour tes proches, pour les croyants. Tu demandes tout ce que tu veux parmi les choses de ce bas monde et les choses de l'au-delà. Car le prophète a reçu la visite d'un homme qui lui a dit au messager d'Allah, ceux qui font l'adhan sont meilleurs que nous. Ceux qui font l'adhan ont pris toutes les récompenses. Ceux qui font l'adhan ont gagné. Le prophète lui a dit répétez ce que prononce al-mu'adhdhinoun, ceux qui font la prière, ceux qui font l'appel à la prière. Et lorsque tu finiras cela, demande à Allah, il t'accordera. C'est-à-dire que les deux entre l'adhan et l'iqama sont exaucés, insha'Allah ta'ala. Le prophète wassalam, nous dit également que l'invocation entre l'adhan et l'iqama n'est jamais rejetée. L'invocation entre l'adhan et l'iqama n'est jamais rejetée. Invoquez donc. Invoquez donc. Chers frères, nous devons considérer l'appel à la prière, lui accorder sa place dans nos cœurs, et nous devons agir selon ce que nous avons entendu. Lorsqu'il y a l'appel à la prière, chers frères, alors que vous lisez le Coran, alors que vous étudiez la science, ou alors que vous êtes occupé à discuter avec une personne des choses mondaines, arrêtez toute activité. Concentrez-vous, écoutez l'adhan, parole après parole, mot après mot, phrase après phrase, et répétez ce que dit le muazzin. Répétez ce que dit le muazzin. Ainsi vous obtiendrez ces grandes récompenses l'entrée au paradis, le pardon des péchés. Allah priera sur vous l'intercession du prophète wassalam, et après cela les deux seront exaucés. Cinq sunan pour cinq grandes récompenses, chacune de celles-ci mais est meilleure que ce bas monde et l'au-delà. Nous demandons donc à Allah Azzawajal de nous aider à mettre en pratique ce que nous a enseigné ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que chacun s'interroge sur son comportement face au Adhan et il comprendra la faiblesse qu'il a dans la mise en pratique de la prière à la mosquée. Et il y a deux versets dans le Coran. Il y a deux passages dans le Coran où Allah Azza wa a mentionné l'Adhan. Le premier est dans Suratul Ma'idah. Et lorsque vous êtes appelé à la prière, ils prennent l'appel à la prière en raillerie et en amusement. Ici, Allah Azzawajal parle des associateurs qui ne respectent pas Allah et ne, respectent pas l'adhan, ni la prière, ni la religion d'Allah. Ils se raillent, ils prennent en raillerie l'appel à la prière. Quant à l'autre verset, c'est dans al Jumu'ah. Dans al Jumu'ah, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا ناديتم إلى الصلاة أو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نودي للصلاة lorsqu'on vous appelle pour la prière du jour du vendredi, accourez à l'appel d'Allah et délaissez le commerce. Dans ce second verset, c'est le comportement de ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et ont immensifié les paroles du prophète Il y a l'adhan, ils arrêtent tout. Ils mettent leur vie entre parenthèses. Ils se dirigent à la mosquée d'Allah pour adorer Allah Azzawajal et comparaître devant lui, car ils savent qu'ils auront à comparaître devant lui le jour de la résurrection. Et celui dont la première station est respectable, la seconde lui sera également. Arrête toute chose lorsqu'il y a l'appel à la prière, fais el wudu et dirige-toi pour accomplir la prière dans la mosquée d'Allah. Et on appelle les croyants à dépenser pour que la mosquée s'élève, afin que l'adhan y soit prononcé et élevé. Et il convient au muazzin d'apprendre les règles relatives au adhan, de savoir prononcer l'adhan, de ne pas faire de fautes qui altèrent le sens du adhan, il convient d'élever la voix et il convient de mettre en pratique ce que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, ça fera l'objet d'une autre prêche, inshallah ta'ala. Mais juste un mot. Abdullah ibn Mas'ud a entendu un homme faire l'adhan. Et lorsqu'il faisait l'adhan, il chantait l'adhan, comme on entend dans certaines mosquées. Il psalmodie l'adhan comme on psalmodie le Coran il est venu voir Abdullah ibn Saoud, le savant du Coran, le compagnon du prophète wassalam. Et il lui a dit, je t'aime en Allah. Abdullah ibn Saoud lui a répondu, moi je te déteste pour Allah. Pourquoi, a Abdullah Pourquoi au messager, au compagnon du messager d'Allah Il lui a dit, parce que tu as fait l'adhan d'une manière.